աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերի մենք ականատես եղանք շատ բուրըն զարգացումների։ Բնական է առաջին հերթին Արցախի վերաբերյալ։ Այսպես Բրյուսելում կայացած երակողմ հանդիպումից հետո Ալիև, Փաշինյան, Շարլ Միշել Եվրոպայի ղեկավարներից մեկը Շարլ Միշելը մի շարք հայտարարություններ արեց։ Ներկայացրեց ինչպիսի բանավորություններ է ձեռբերվել եւ ինչ է մտածում առհասարակ Եվրոպան արևմուտքի այդ հատվածը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Շարլ Միշելի հայտարարությունը ընդհանրապես կարելի է համարել շատ սարսափելի, ոչ միայն Արցախի համար, այլ ընդհանրապես բարոյականության տեսակետից, մարդու իրավունքների ժողովրդավարության տեսակետից։ Այս մարդը փաստորեն ոտնահարեց ամեն ինչ։ Օրինակ, Խոսելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության մասին նա մեջբերում է հետևյալը. հիմնական կետերը նշեմ։ Նախ եւ առաջ կրկնում է Ադրբեջանի 86.6000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը Հայաստանի 29.8, ասինքն Արցախը համարում է Ադրբեջանի մաս։ Ժողովրդավարական երկիրը թեպետ ճանաչված ժողովրդավարական հանրության մի հատվածը համարում է տոտալիտար Ադրբեջանի մաս։ Ինչ պիտի ասենք ստեղ։ Բնական է նման բան ասելով նա արթարանում է եւ մեջբերում է պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները։ Հասկանում եք, այդպես են անում։ Մեր աչքն են կողում մեր իսկ սարսափելի սխալներ։ Հետո խոսելով մարդասիրական հարցերի մասին, նա նույնականացնում է Բերձորի Լաչինի միջանցքը Աղդամի հետ։ Ասում է՝ «Բերեք Բերները Աղդամով տանենք»։ Այսինքն գոյություն ունի արդարադատության միջազգային դատարանի եւ այլը, թե երկու որոշում, տարբեր այլ կառույցների որևէ բանի տեղ չի դնում։ Պարոն Միշելը։ Եվ վերջապես խոսելով բանակցային գործընթացի մասին ասում է թող նախքին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում ապրող ադրբեջանի հայերը երկխոսություն կատարեն իրականացնեն Բաքվի հետ, ասինքն կրկին զզվելի աննորմալ գաղափարներ։ Ինչ պետք է անենք։ Շատ հանգիստ ասենք ոչ, դա մեզ համար անընդունելի է։ Իհարկե, այս ամենը նա կրկնում եմ մեր երեսով է տալիս հենց պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները։ Բայց դա կապ չունի, ինչ կապ ունի պաշտոնական Երևան ինչ է արդյա։ Եթե հայտարարում, եթե դուք ժողովրդավար եք, ինչի՞ եք այդ պիսի բաները թույլ տալիս։ Ասեմ, որ այս ամենից հետո ակտիվացավ նաև Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի արգոսնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Շատ կոշտ, այստեղ կար նաև գրված այն, որ Եվրոպայում տեղի ունեցած այդ հանդիպումները, ընդհանրապես այդ ձևաչափը, բերել են նրան, որ փոխվել է իրավիճակը եւ Ռուսաստանի խաղապարակելության կարգավիճակն է փոխվել։ Հատկապես երբ որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախ-Ադրբեջանի մաս։ Ինչ որտեղ ճիշտ է ասում։ Իհարկե, բոլորն էլ պետք է մեր երեսով տան, բայց կապ չունի, եթե այդպես է գոնե վերծրած պարտականությունները պետք է իրականացվեն։ Եվ Ռուսաստան դրա մասին ասում է միջալյուց իր հայտարարության մեջ, որ անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որպիսի եւ ապա շրջափակում տեղի ունենա եւ այլն եւ այլն եւ ասում է, որ չպետք է Ղարաբաղի հայերի ճակատագրի հետ կապված գործընթացները բարթել այլ երկրների վրա, մասնապես Ռուսաստանի։ Ճիշտ է ասում, բայց Ռուսաստանն նույնպես ունի պարտականություն։ Իհարկե, մեր բոլոր խնդիրների մեջ մեղավոր ենք ինքներս մենք։ Բոլոր չպետք է որևէ մեկին մեղադրենք։ Հենց հայ ժողովուրդն է իր սխալների շնորհիվ հասել այս իրավիճակին։ Ով է ստիպել, որպիսի Երևանը ճանաչի Արցախ Ադրբեջանի մաս, ով ոչ ոք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության այս հայտարարությանը անհամաձայնություն հայտնեց, ասեց, որ դա ճիշտ չէ, սխալ հայտարարություն է եւ կրկին բոլորի աչքը կողեց այդ նույն չարաբաստիկ հայտարարություն պաշտոնական Երևանի, որ Արցախ Ադրբեջանի մաս է։ Խայտարակություն։ Բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Ասեմ, որ նաեւ բարթեր իրավիճակը ռուս-ուկրաինական թաթերաբեմում Ուկրաինացիները կրկին խոցել են Ղրիմի կամուրջը։ Եղել են երկու զոհ, կամուրջը թեթևակի շատ թեթևակի վնասվել է, դերևս կանգնած են երթևեկությունը, բայց արդեն որոշ հատվածներում վերականգնվել է։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պատերազմը իրոք շարունակվում է, բայց նաև երևում է, որ Ուկրաինան արդեն վերջի ճիքերն է գործադրում։ Ասեն, որ նաև Ղրիմի կամուրջի վրա հարձակումները շատ մեծ արձագանք ստացան Ռուսաստանում բազմաթիվ մեկնաբանություններ, ամենահետաքրքրականներից մեկը եղել է Դմիտրի Մեդվեդևի, նախկին նախագահի աշխարհի դրությամբ անվտանգության խորհրդի նախագահի Վլադիմիր Պուտինի տեղակալը։ Նա ասաց, որ անհրաժեշտ է ահաբեկիչների դեմ խոսել միայն ուժի լեզվով եւ որ պետք է օգտագործել նաեւ ինչ որտեղ ոչ մարդասիրական ձևեր ջարդել, փշրել, ոչնչացնել իրենց տները, ունեցվածքը, ընտանիքի անդամներին եւ բարեկամներին այդ թվում նաև ոչնչացնել Ուկրաինայի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Սա արդեն լուրջ հայտ է։ Չի բացառում, որ գործընթացները ավելի ել ավելի բարդանան։ Հետաքրիր զարգացում տնեցավ Ղազախստանում։ Ղազախստանը համաձայնեց գնել թուրքական մի շարք զինատեսակներ։ Մոտ 2 տրիլիոն տենգե, դա 4.5 միլիոն դոլարից մի քիչ ավել, ընդհանուր գումարով։ Ղազախական վերլուծաբանները ասում են, որ սա անարդյունավետ է, որովհետև տեղական արտադրանքը ավելի էժան է եւ որակյալ։ Բայց եթե այսպիսի գնում է տեղի ունենում կամ կոռուպցիոն հարց է կամ աշխարհակահաղական պանթուրքիզմի ներքո։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ։ Մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։